บุ๊กทูเจ็ดสิบ șaptezeci, 70. ชอบ อยาก a dori ceva, A dori ceva. คุณอยากสูบบุหรี่ไหม doriți să fumați, Doriți să fumați? คุณอยากเต้นรำไหม doriți să dansați, Doriți să dansați? คุณอยากไปเดินเล่นไหม doriți să mergeți la plimbare, Doriți să mergeți la plimbare? ดิฉันอยากจะสูบบุหรี่ vreau să fumez, Vreau să fumez. คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม vrei o țigară, Vrei o țigară? เขาอยากได้ไฟแช็ก el vrea un foc, El vrea un foc. ดิฉันอยากดื่มอะไรหน่อย doresc să beau ceva, Doresc să beau ceva. ดิฉันอยากทานอะไรหน่อย doresc să mănânc ceva, Doresc să mănânc ceva. ดิฉันอยากพักผ่อนหน่อย doresc să mă odihnesc puțin, Doresc să mă odihnesc puțin. ดิฉันอยากถามอะไรคุณหน่อย doresc să vă întreb ceva, Doresc să vă întreb ceva. ดิฉันอยากขอร้องอะไรคุณหน่อย doresc să vă rog ceva, Doresc să vă rog ceva. ดิฉันอยากจะเลี้ยงคุณ doresc să vă invit la ceva, Doresc să vă invit la ceva. คุณจะรับอะไรดีคะ ce doriți, vă rog, Ce doriți, vă rog? คุณจะรับกาแฟไหมคะ doriți o cafea, Doriți o cafea? หรือว่าคุณจะรับชาดีคะ sau doriți mai bine un ceai, Sau doriți mai bine un ceai? เราอยากจะขับรถกลับบ้าน vrem să mergem acasă, Vrem să mergem acasă. คุณต้องการรถแท็กซี่ไหม vreți un taxi, Vreți un taxi? พวกเขาอยากโทรศัพท์ ei vor să dea un telefon.